Nema ničega, ni suhog, ni zelenog, ni najmanje trunke u tminama zemlje, a da Allah subhanahu wa ta'ala on uzvišeni za to ne zna i da nad tim vlasti nema i da time ne upravlja. Njemu uzvišenom koji je ljude stvorio da njemu uzvišenom i bade čine da mu robuju, njemu uzvišenom zahvaljujemo na uputi, na tome što nas je učinio svojim robovima, što nas je uputio da mu robujemo onako kako je on zadovoljan da mu robuje. Draga braćo, salavat i selam Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovim astarima, njegove častnoj čistoj porodici i svima onima koji izbjere uputu do sudnjeg dana. A zatim, ja sam braćo u proteklim hutbama govorio o onima koji čine jedno od najvećih zuluma i najvećih čine najveću nepravdu i najveći zulom i najveći kriminal iznad koje kriminala nema. A taj kriminal ogleda se u izokretanju Allahu subhanahu wa ta'ala knjige i sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam namjerno pogrešnim tumačenjem ili nenamjerno zbog strasti i zbog toga što se želi da ostvari neki dunjavski cilj. To je najveći, najveći kriminal koji Allah subhanahu wa ta'ala najžešće kažnjava. Pa smo spomenuli Benu Israil, koji su, bilo im je zabranjeno da love subotom, zabacivali mreže petkom, a onda ih vadili nedelju. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala njih za ovaj grije kaznio žešće nego za sve ostale grijehe koji su činili. A oni su, braćo, izokretali Allahovu knjigu, mijenjali Allahove zakone, oni su mijenjali Allahove propise, Oni su jeli kamatu, oni su krali i otimali i varali, zakidali na vagi, raski, pr, a, podvanjivali, a, kršili ugovore i tako dalje. Ali mi zbog jednog od tih grijeha Allah subhanahu wa ta'ala i nije kaznio kao za grije da urade ono što im je zabranjeno, a da to prikažu svijetu kao da ništa prekršili nisu. Pa im je bilo zabranjeno da love subotom A oni su ipak lovili subotom, ali na način da su prikažu ljudima da oni poštuju Teorat i da ništa prekršili nisu. Pa ova podvala je bio najveći kriminal za koji je Allah stano tala najveće kaznio i pretvorio ih u svinje, pretvorio ih u majmone. Pretvorio ih, draga vraća, u majmone, kako kaže šeholi Snabi Brntejnije, zato što su podvaljivali. Pa stvara izgleda kao da oni vjeruju u Tevrat i kao da ga poštuju, a u suštini podvaljuju i na pokvaran i podao način rade ono što im je zabranjeno. E tako je Allah pretvorio majmune da liče na insana, a da u suštini ne imaju ništa sa, insan, sa insanom i sa insanskim, kako kod nas kažu, rufetom. E tako Allah spada kada kažnjava one koji pogrešno tumače Allahov vjeru. Ali, mi nismo završili, da bi se Allahova vjera i Allahova stiga pogrešno tumačila. Da bi se pogrešno tumačila, mora se sakriti istina. Mora se prikriti istina. A pogledajte koliko je danas onih koji pogrešno tumače, a onda kad pogrešno protumače, da njihovo pogrešno tumačenje ne bi se razotkrilo i razkrikalo i postalo očito, onda istinu moraju moraju sakriti. I to je ovaj prvi grijev, pogrešno tumačenje, nemnoveno ih vodi drugom grijevu, a to je sakrivanje Allahovih ajeta, skrivanje Allahove knjige i sakrivanje istine. Zato Allah sama kala, o obje ove stvari govori u jednom ajetu. Vala telbisul haqqa bil vatil u taktumul haqqa. Nemojte zaodjevati istinu laž i nemojte kriti istinu ne možete kriti istinu. I danas ćemo govoriti onima koji kriju istinu. Ovi koji kriju istinu, kad mi počnemo o ovoj temi govoriti, njima je krivo i oni su kivni na nas. I njima je veoma, veoma krivo i veoma, veoma su ljudi i zbog toga su spremni na sve, ali samo time u stvari otkrivaju svoju stvarnost i realnost. Jer nama je Allah davno objasnio šta je sa takvima, kojima je krivo kad se Allahovi ajeti citiraju. Pa što kaže u suri Hajj, وَإِذَا تُسْنَا عَلَيْهِمَا يَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يكادون يسطون بالذين يسطون عليهم آياتنا kad im se naši jasni ajeti čitaju, ti vidiš na licima nevjernika, oni koji ne vjeruju, na njihovi licima vidiš negodovanje, odvratnost i odbojnost. I samo što ne nasrnu, samo što ne navale, samo što ne zaskoče na one koji im naše raje detekiraju. Pa kome god je kriju, kad mi počnemo o ovim temama govoriti, neka znaju da ih obuhvata značenje ovog ajeta u suri Hač, koji se nalazi pri kraju, samom kraju suri Hač, ko ne vjeruje nek se vrati i nek pročitati kako im je samo krivo, a kako je samo nama jasno način da učije ta njihova odvratnost koju pokazuju kada Allahove ajete čuju. I nije čudo. Ti ljudi, braću, koji iskrivljuju i krivo tumače Allahovu knjigu i ti ljudi koji kriju istinu, to su prokleti ljudi, Allahovom riječu prokleti ljudi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekara, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Oni koji kriju ono što smo objavili od jasnih dokaza i upute, nakon što smo to objasnili ljudima u knjizi, oni, na njih je Allahovo prokletstvo, njih proklinje Allah i njih proklinju oni koji proklinju to su prokleti ljudi. Šta očekivati od prokleti ljudi? Osim da im stalno stiže njihovo prokletstvo i da im se stalno to prokletstvo povećava koliko oni povećavaju svoju odvratnost i koliko oni povećavaju svoje skrivane istine i pokušaj da svijetom manipulišu i da svijet iskoriste za svoju korist i da vjeru tulaže onako kako će biti u njihovu korist, a ne onako kako treba i kako je Allah naredio i traži da se tumači. Inna ladine jehtumuna na'anzal Allah minal kitabi, wa ještavune bihi temenan parina. Pogledajte kako Allah razotkriva što oni skrivaju istinu. Oni koji kriju, kaže Allah Spanuta, oni koji kriju ono što je Allah objavio u knjizi, i zato kupuju ono što malo vrijedi. Što to kriju ono što je Allah objavio u knjizi? Kakva je njima šteta od toga što će se reći istina? Neće onda moći ostvariti ono što im je na umi od svojih ciljeva, od svojih interesa dunjalski, od svojih ličnih, ličnih interesa. Pa onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا Kriju istinu radi čega? Da na taj način Allahovu knjigu i Allahove ajete i čas koji Allah daje u Allahovu knjigu da zamijeni za ono što malo vrijedi. <clears throat> za bagatelne stvari da zamijeni da bi iskoristili nešto sitno. Hvala pa Sano Teala za što god prodaju Allahovu knjigu i radi čega god sakriju ono što je Allah objavio. Šta god to bilo i koliko god bilo kruplo u njihovim očina, Allah Sano Teala to naziva šta? Bagatelom. Zašto bagatelom? Zato što kad bi oni ljudima kazali šta ima u Allahove knjizi i rekli istinu, onda bi ih Allah počastio sa nečim što daleko više vrijedi od onoga što su dobili kad su istinu sad sakrili. Allah Vidi, ljudi kriju istinu radi koristi. A njihova prava korist i daleko veća, neizmjerno daleko veća korist je u tome da kažu istinu Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je ovu knjigu objavio لَكَدَ انْزَلَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Mi smo vam objavili knjigu, u njoj je vaša slava i povodost. Pa Allah nije objavio knjigu da nas upropasti, Ma enzelna alejke al-Qur'ana li teška. Nismo ti Kur'an objavili da nesretan bude da se spasiš. nego da budeš ponosan, da budeš uspješan, da ti Allah da slavu na dunjaluku i još veću slavu na ahiru i zemlje i blagodar. A oni koji sakriju, prodaju to za bogatelu. Udajte maje okolune fibu puni mi ili nam. To su oni koji ne jedu ništa osim vatre. Šta god pojedu, kakve god sebi užijete zbog toga što slažu, izokrenu, pokrešno tumaši, ili sakriju istinu koja je u Kur'anu. Šta god ostvare na račun toga, to je samo živa vatra koju trpaju u svoj trgu. Vola i krli muhovo Allahu javnal kajamet, vola i zakihim. Allah neće sa njima ni razgovarati, niti ih očistiti na sudnjem dan. Teško onome sa kim Allah ne bude razgovara. I koga Allah od sebe na sudnjem danu zastre zavjetom, pa ne bude u njega ni gledao, ni sa njim razgovarao, ni ne bude ga očistio. Voda pa je dajmo na lim i njih čeka bolna patnja. Njih čeka bolna patnja. Danas imamo ljudi koji kriju istinu, namjerno kriju istinu koja je u Allahove knjizi. A čitaju Allahovu knjigu. Hafizi su Allahove knjige često. Odlično razumiju ajete i tepsire ajeta. A kriju. Tako mi Allaha kriju. Zašto? da to da ostvare ovu bagatelnu korist. Da napune svoje trpune vatro, zato to rade. A nisu svjesni da to tako rade. I nisu svjesni šta sebe pripremaju. Nisu svjesni da je Allah poslanika poslao upravo da razotkrije ono što su prijašnji narodi sakrili od Allahove knjige. ولقد أرسلنا إليكم رسولا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا أهل الكتاب O vi ehlul kitabije, o židovi kršćani, što smo mi poslali Muhammeda? Što je došao Muhammed? Li ubejine lakum kathira mima kuntum tukhfuna min al-kitab. Da objasni, da na vidjelo iznese mnoge stvari koje ste vi sakrili od knjige. Pa nije Allah ništa novo objavio, nego je poslao Muhammeda da razotkrije ono što ste vi sakrili od knjige. O Ehlu Kitabije poslali smo vam poslanika da otkrije, da objasni mnoge stvari koje ste vi sakrili od knjige. O ja, Juan Ketir, a mnoge stvari će vam i oprostiti prije preko toga. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ Od Allaha vam je došla svjetlost i jasna knjiga. E kome je ovo jasna knjiga? kome će biti ovo jasna knjiga. Neće biti ovo jasna knjiga svakome ko tu knjigu bude čitao. Neće biti. Nego će ovo biti jasna uputa onome ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo. Pa dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Jehdi bi illahu meni tera'i buanahu. Allah će ovom svjetlošću i ovom knjigom uputiti onoga ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo. Uputite ga na što? Subule seram, na puteve spasa. Onaj ko traži Allahovo zadovoljstvo, njemu će koristiti Kur'an. I njega će Allah uputiti na puteve spasa. Allah, pogledajte, puteve spasa. Subule seram. Subule seram. Mnogi misle da ako krenu putem Kur'ana da će biti upropašten. Da će zijanit, kako kaže, odmah će izgubit glavu, bit će nesretni, bit će proganjani, zlostavljani, bit će uništeni, neće preživjeti. E tako mnogi misle. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ovom knjigom upućuje na puteve spasa. O narode bosanski, Evo vam puta spasa. Ovi koji svaki dan plaćete i strahujete od neprijatelja s istoka i zapada. Ovi koji tragate kako da se spasite. Evo Allah vas poziva i poslo vam svjetlost i knjigu da krenete putem spasa. Nema vam spasa mimo puta koji je u ovoj knjizi. Tražite Allahovo zadovoljstvo, pa će vas Allah ovom knjigom uputiti na puteve spasa. A vaše svakodnevno pametovanje i politiziranje u smislu da pronađete i svi se kuma jagi bore da spaste ovaj narod koji je na pragu unistrenja i toliko se za njega bore da ga unisliši svojim raznim izmišljotinama i svojim raznim lopovlostima. A Allah, evo, upućuje na puteve spasa. ويخرجهم من الظلمات إلى النور i izvodi iz tmina na svjetlo. Kako je prijatno kad, kad iz mrhvog mraka iziđeš na osvjetljen put. E to Allah hoće. Evo, zato je objavio u svjetlosti ovu knjigu. pojedi bizni, pojedi i da se vratim sa tim svojom voljom koga hoće i upuće i na pravi put. Zato je Allah poslao poslanike, ovi koji skrivljuju i danas kriju istinu, zaboravljaju da upravo radi onoga što oni sad rade, Allah je prije Mohameda poslao s ovom knjigom.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 Lešu međinun nemurina, da ga objasnite ljudima, da javno obznanite ovaj tevrat ljudima. Pa zašto je Allah poslul Kur'an? Sa istim ciljem. Vada tak se umoraju i da ga ne krijete od ljudi, da ga ne sakrijete, da istinu ne krijete. Pa šta su oni radili? Pa ne da drugo vala dogovorim. Bacili ga i za svoji leđa. Ovo je riječ koja, rečenica koja pući naš na bahatost, na nemar, na nemaru i stali za svojih leđa. Mi ćemo, mi smo pametni, mi ćemo nešto smisli dvojiti. Pa šta ubili semenan palira i prodali su tu za bogatelu? Pa evo i ovi su tevrat prodali za bogatelu. Gospodaru, o Allahu gospodaru, mnogi od umeta Muhammeda danas Kur'an prodaju za bagatelu, kao što su židovi sebrat prodavali za bagatelu, kao što su kršćani i džir prodali za bagatelu. O Allahu, nemoj nas učiniti da prodamo Kur'an za bagatelu, za ono što ništa ne vijedi. O Allahu, učini nas od onih koji će Kur'an obznaniti ljudima i javno iznijeti šta je u Kur'anu. Da ljudi budu upoznati sa istinom. Pa nek živi ko će živjet na jasnoj istini i nek propadne ko će propast na jasnoj zavodi. Zato je Allah Spano Tara stao tige. A nije ova knjiga da bude na stranicama i u rafama i da specijalno pravo i monopol na čitanje te knjige imaju samo neke posebne hodbe, a da se istina ne daje i ne dostavlja do ljudi. Nije zato Allah objavio knjigu. Teže, alunahu kalatise tubdunaha od kuhtune ketira. Da ga učinite svetkama koje ćete pokazivat, ali veliki dio i od toga sakrit. Pa ne mi recite, šta je ovom narodu od Kur'ana obznanjeno? I zašto se Kur'an krije? Zašto se ne tumači? zašto se sa mimbera filozofi citiraju, a ne citiraju se Allahove mudre riječi. Šta se želi tim? Želi se sakriti. Želi se sakriti. Međutim, draga vraća da znate, ovo govorimo da se krije istina, a, i, a pomoći istinu i stati na stranu istinu je obaveza svakog od vas. Nemojte misliti da vam je dozvoljeno da se zabavljate i da vam bude lijepo kad čujete da neko se boli za istinu, a da nemate nikakve obaveze. Tako bi Allaha obavezen se stati uz onoga koji je na istinu i podržati ga i sa njim u promis i sa njim u sad kad prepoznate istinu. To je vaša obaveza. Zato je Allah objavio knjigu. I zato kori židovi kršćani što kriju i što nestaju uz onoga koji je na istinu. Što niste s onim koji je na istini? Zašto ga ne pomognete, ne podržite? Zato je Allah to objavio, zato je istina. Haram, najveći zulom i najveći kriminal, istinu sakri. A najveća je obaveza istinu podržati i za istinu se boriti. Međutim, ovdje ne govorimo, braće, o tome da nekad neko znanje ili neka saznanja ne treba ljudima iznositi, zato što nije vrijeme, nisu sadrali još nisu naučili prije toga stvari koje trebaju da nauči. I to postoji. Ali to nije kri, skrivanje istine. To je skrivanje ili čekanje sa određenim znanjem da se obznani u određenom pogodnom momen, momentu. To je ono što se prenosio Dalija radijallahu anju. Hati su nase bima jakirun. Govorite ljudima ono što će razumjeti, e to idu na enju kezimu vlada u rasule, zar želite da ulaž utjeraju Allaha i poslanika sallaha i sallam. Ako ljudima počneš govoriti, podučavati i nečem, što oni još ne mogu shvatiti, zato što mnoge stvari prije toga nisu podučili. Ne misli se na to. Ovo nije skrivanje istine. Ovo je postepenost u, podoča, u podučavanju. Međutim, ovi narade tako, ovi kriju i narod zavode i narodom manipulišu za svoje lične cilje, radi svojih udobnosti dunjavučki. E to je ta stvar. Međutim, da nešto ne treba ljude upoznat, jer ih neće koristiti, možda će ih samo naštetiti, U tome imamo dokaz u hadithima od Mu'aza radi Allahu an, da ga je Resul sallallahu alaihi wa sallam pitao E tebri ma haqqu Allahi ala l'ibad, znaš ti Mu'az šta je pravo Allaha kod robova, pa je rekao ne zna, pa ga je Resul sallallahu alaihi wa sallam podučio, to je da u ibadet čine i da mu ne čine širka, pa ga je pitao, znaš ti šta su prava robova kod Allaha, kaže ne zna, pa ga je podučio, to je da Allah ne kazni onoga komu ne čini širka. Pa je Muad radijallahu anh pitao, hoće li obavijest ljude da se obraduju? Kaže, Rasul sallallahu alaihi sallam, idem je stekiju, a onda će se samo nasvor svom. Nasu ga širom pe je stekiju, nemoj da ih to preneseš pa da se onda samo nasvor osloni. Kod Buhari i muslima također hadis da je Rasul sallallahu alaihi sallam govorio da Ebu Horeira to prenese, pa je čuo Omar radijallahu an, pa došao kod Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, jesi li ti rekao Ebu Horeira da to obznani ljudima? Ko kaže la ilaha illallah iskreno iz svoga srca da će ući u džennet, kaže jesam, kaže ja Rasulallah, nemoj to govoriti, ljudi će to nepravilno shvatiti, neće to razumjeti i ostavit će djelo, neće djela će ostaviti, prestat će se troniti, nemoj ih to, ostavi ih na krali. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, Fahallihim ja'malun, ostavi ih nek rade i nek se trude. Jer bez rada i truda neće ništa postići. I dijela su od imana, sastavni dio imana, ko ne bude imao dijela, on nije iskreno ni rekao la ilaha illallah. To ima da se nešto od znanja, nešto što znaš, ne govori ljudima da neće, jer postoji bojazan da to ne shvate, da pogrešno protumače. Tako je ona radi Allah van, kako vidjet imam Bukhari bio na hadru, kad se skupilo mnogo ljudi koji su skorašni u vjeri i ne znaju islam, nismo učili još dosta u vjeri, pa kad je čuo neki govor da se nešto priča u narodu, kaže, tako mi Allah, sad ću ih sve okupiti na mini i ima to za njima da raspravim. Pa kaže, Abdu Rahman ibn Aul, o, umre, nemoj tako ti Allah, nemoj to raditi. Zašto? Kaže, ovdje ima dosta skorašnjih ovi ne znaju. Njih je većina ovde. Okupit će se i bit će većina. Prevladat će svojim sastankom. Pa će čuš šta ti reku, pa neće razumit, pa će to protumačit naopako. I jesu ti fitne. Nego sačekaj, kad dođeš u Medinu i kad ostaneš sa mohađinima i jensarijama koji dobro znaju islam, pa kad im nešto kažeš, dobro će te razumjeti i znači šta ti misliš podotim, e onda to njima ispričaj. Pa onda samima to dogovori i tako suzbi fitru. To je dozvoljeno, znači. To je dozvoljeno, postepeno podučavati. Ali kriti istinu, sakrivati istinu namjer da se ljudima manipuliši i da se ljudi iskoristavaju, da bi se ljudima zagurale ruke u džepove. Radi toga kriti istinu. E to je ono, to su oni koje Allah subhanahu ta'ala proklinje. To su oni koji oponašaju one od Benu Israila koje je Allah u majmune pretvorio. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva od ovog musibe. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od sljedenika istine i od onih koji će istinu jasno isticati i joj jasno i otvoreno i javno pozivati i da nas učini od skupine koja će javno i jasno na istini postojana biti dok Allah subhanahu wa ta'ala ne presudi između nas i oni koji ovaj narod lažu i koji ovaj ovim narodom manipulišu. يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه ايها المؤمنون انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا دعاء إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala će neki od nas počastiti da dočekaju ovog velikog gosta koji se primiči. Ovog velikog gosta, kako ga je Resul sallallahu alaihi wa sallam nazvao jednom od hadita, da je to veliki gost, počasni gost, izuzetan gost. A to je mjesec Ramazan, draga braća. Ako se od danas počnemo pripremati za Ramazan, mi smo već zakasnili. Mi smo već odavno zakasnili, jer prve generacije, znajte, su se po šest mjeseci pripremali za Ramazan, a onda šest mjeseci žalili za Ramazanom i tugovali i smatrali da nisu dovoljno Ramazan iskoristili. Ovaj gost, ovaj Ramazan, on donosi velike šanse i počast. Velike šanse i počast, velike mogućnosti da za malo truda i kratko traji trud da bi se više struko isplati. Ovaj Ramazan je kao sezona. Međutim, ovaj Ramazan nosi sve sebom i odgovornost. Pa znajte, ko doće kao od nas Ramazan, i proživi Ramazan, a ne zasluži da mu Allah oprosti da je na njega Džibrila rej selam uputio protiv njega dovu da ga Allah udađe i uništi, da ga Allah prokone. Pa je Muhammed sallallahu alaihi sallam na tu dovu rekao amin. Pa kao to nam se nudi velika šansa, tako također sa tom velikom šansom i velikom prilikom smo u velikoj opasnosti ako tu priliku ne iskoristim. Zato nemojte smatrati da je priprema za Ramazan, da nanesete u kuću dosta lijepih jela i pića. To nije priprema za Ramazan. Priprema je za Ramazan da pripremite mućac, da pripremite kuću za učenje Kur'an, za namaz, za istikfar, za zikr, za ibadete. To je priprema za Ramazan. Priprema je za Ramazan da se pripremiš, da se okreneš u Ramazan od Dunjaluka i da zaboraviš šta je na Dunjaluku, da se okreneš Allahu i onome što je kod Allaha. A vallahi, ono što je kod Allaha je daleko vrednije od onoga što ti za čitav život možeš stići. Jer Allah ti daje više za jednu noć koja je u Ramazanu, nego što za čitav svoj životni vijek kad bi živio preko 80 godina, možeš uopšte zaraditi. To se ovako je blagodat. I to je naš gospodar milostiv. To je naš gospodar koji je dobar prema svojim robojima, koji je izobilja nagrađuje i bez računa isplaći. Pa pripremite se i pripremite se svom gospodaru u Ramazanu, pripremite se za post, za namaz, za učenje Kur'ana, jer ovo je mjesec Kur'ana i posta mjesec namaza. Allaha volim da nas uputi učin. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi učvrsti na uskinu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ne ostavi nikoga na ovom skupu, a da ga ne uputi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da na ovom skupu da ostavi nikoga da mu ne oprosti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti imeni vami. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da meni sakri moje sramote i vama vaše. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da prijeđe meni preko moje ružnih postupaka i vama preko vaše. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti na uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca ujedini na istini. Da nas učini istinskom braćom u ime Allah subhanahu wa ta'ala. Da nas učini istinskom braćom u ime Allah subhanahu wa ta'ala. Da ujedini naša srca na istinu molimo Allah da nas uvede u džennet i da nas spasi od džennema, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj većim džennima koji se bori na Allahovom putu, da obrda svoju pomoć pobjed, molimo Allah subhanahu wa ta'ala učio se njihove korake, da učini njihove lice usmjereni i ljubitačni, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da učini njihove lice precizni i ljubitačni, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrzava svoj pomoć pobjed, molim Allah subhanahu wa ta'ala da obrazuje umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam veliki pobjedan, molim Allah subhanahu wa ta'ala da mjesec Ramazan učini mjesecom, kao što je kroz čitav istoriju bio mjesecom pobjeda, da i ovaj Ramazan bude mjesecom velikih istorijskih pobjeda. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džene sredi spasi u džehennema, molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i naše porodice, naše žene i našu djecu, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nam i našim porodicama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da molim Allah subhanahu wa ta'ala da izvijeći naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izvijeći naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izvijeći naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da Kur'an i post i mjesec Ramazan učini prođeće našeg srca da odagna tegove iz naših prsa, da učini mjesec Ramazan mjesecom radosti, mjesecom ibadeta, mjesecom istikfara, mjesecom poprosta i mjesecom upute i povećanja upute. I naša posljedna dova je, kao što Allah Svana Zara slavimo i na početku i na kraju, ga slavimo, kao što mu zahvaljujemo na početku i na kraju, zahvaljujemo. الحمد لله رب العالمين وكم